Psalm 121 Cantico grato Laetato sum in isque dicto sunt mi in domum domini ibimus Stantes erant pedes nostri in atris iutuis Jerusalem Jerusalem quae edificator ut civitas cuius participatio eus in idepsum. Iluc enum ascenderum tribus, tribus domini, testimonium Israel, ad confitendum domini domini. Quia ilic sederunt sedes in judicio, sedes super domum David, rogate quae ad pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus tei, fiat pax in virtute tua, et abundantia in toribus tuis. Propter fratres meus et proximos meus, locueba pacem de te. Propter domum domini Dei nostri, quae sivi bona tibi.